không chỉ là có Upanita biểu ngàn biểu linh sau đó biểu linh Upanita Upanita là gì? Yeah. Người ăn ngày nhà U U T Sumi hỏi ý hỏi là đến chơi đến giảng pháp. Chứ mình sao đâu? U T gì U T Sumi. U T Chinza siêu mình siêu mình vậy cứ mỗi một lần tới vậy là bốn ngày năm ngày dạ. mười ngày so they come four day ten day or ten day perfect yeah. oh. so until they read about of the result oh. oh. because in there not not not don't have like there you have the Theravada Murattu oh so where they they they teach in the resort only because home monastery yeah đó là mấy cái sẽ đơn giản trong resort luôn yeah. Dạ. They are only ambition. Oh. I want to talk to stay there also. You don't talk. They stay in this shop. Oh. You don't talk here. But you don't also stay there. Uh, cái chị chị sinh động vô đó thì họ đó luôn chị sinh ở trong đó luôn dạ thế sao oh. mới đi đến đây chơi đây xem đi shop chứ không không tới chùa hay go they don't go to monastery don't go to monastery only go to the shop Now I had a, a power branch, a power CRO, will go to Vietnam and also in the, I had in the hotel or resort. Resort. Resort or, before, before our celebrity mm. have to uh, make, make some court in the last city. The last city yeah, and also resort. resort. resort. Oh. Now one French teacher also will go to, now in Vietnam maybe, also hotel or resort. now it's not. And maybe is it now or very soon? Mm. Uh, Paul Sarah? The department. Department. Yeah. Ừ. Oh, uh, not hotel. Nó, nó học à, có một cái à, vị thiền sư ở bà ốc về Việt Nam giảng pháp ở căn hộ ở à, căn hộ căn hộ ở đâu ở thành phố Hồ Chí Minh biển giờ nhưng mà, mà ở dạ, nha trang mà à, nha trang thì là thành phố biển đảo cho nên nó không giống sài gòn không giống hà nội cho nên nó chỉ những cái giọt sọt và sọt sọt thì xương về ở những giọt sọt rất rất rạng dự nó rạng ràng dạ chứ không có cũng không có chùa nguyên thủy ừ. Nha trang không có chùa nguyên thủy ừ. Mahadana không cô dịch là các hình sư tới thì người ở giờ sọt thì không có chùa nguyên thủy không ừ. in uh, Nha Trang năm Hai Vờ the Theravada Monastery only if they want to give the Dhamma talk only can give in uh, every shot No monastery. Notharagada monastery. So, so as a meditation teacher to give a talk uh, thì sư mà khi mà giảng pháp ở Việt Nam cần phải có sự cho phép của chính phủ. This process uh, uh, is, uh, some, it's not easy for some people. có được cái sự đăng ký từ chính phủ cho phép từ chính phủ thì rất là khó. So One Tree Monastery has uh, experience. Thì uh, à, Thủy đã có nhiều uh, cái kinh nghiệm à, để hmm, đăng ký với chính uh, phủ permission. cho phép cái việc giảng pháp. So when you visited uh, um, thực ra thì Việt Nam có hai cách để xin phép. Uh, actually Việt Nam have a uh, two ways to uh, ask the permission from government. Cái thứ nhất là theo Phật giáo. One one way follow the Buddha religion. Cái thứ hai là hội khoa học kỹ thuật trẻ. Hội khoa học kỹ thuật là theo hai dạng. Hai dạng. Một là Buddha, hai là EQ. Có nghĩa là chính cái thành phố đó cho phép cái hội nó hoạt động. Tức là cái hội khoa học trẻ उनको So now they have to wait. They have to wait to ask permission from government. The first way, the first option is for the religion. The second, the, the second way is for the Young Scientific, Scientific, Scientific Association. Scientific Association. Young Scientific Association. scientific association means uh, cái hợp học trẻ thì là nghĩa là nghĩa là là là là nghĩa là nhưng mà dạy thì có liên quan gì cái ứng dụng thiền trong phát triển khoa học à it's mean we uh, apply meditation in science oh meditation step also cho nên cái người về chủ trì địa phương đó họ ok là xong không cần ra chính phủ If the local authority accept, it's okay. No need ask permission from government. Oh. You have to wait a Cho nên những người mà xin như chị Thảo họ không biết cái phương, cái, cái, cái, cái, ừ. cái phương pháp này cho nên là sang chính phủ rất là khó khăn. Ừ. Nhưng đối với con này con nên alo là xong rồi. À, <laughs> so uh, Miss Thảo, she uh, doesn't know the, the this way. And the uh, same apply meditation in uh, uh in the science. Mm. So very difficult for Miss Thảo. Mm. Uh, so that's why Miss Thảo find the Nguyên Thủy Monastery. Mm. But for him, very easy. Only he call and mm. can. Mm. They they accept to uh, give Dhamma talk mm. for for meditation teacher. Mm. Did it all có thiền sư ờ, Nguyên Cà à, sau đó Sado Uo Uo thì Nguyên Cà à, Nguyên Cà là thuộc về ờ, UNESCO à, sau ờ, thuộc về là belong belong belong to belong UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO vô Việt Nam thì when Sador come Việt Nam không cần phải xin chính phủ Việt Nam uh, no need to uh, ask permission from government UNESCO the same uh, u sao ờ, sau u vô anh can dạ, dạ, UNESCO UNESCO the same uh, yeah, assault, no associated of science oh, not not government tức là hành thiền ứng dụng cho the same, uh, sau đó tích uh, to apply meditation in science oh, so no need to ask permission from government oh. but Miss Thảo doesn't know còn nếu mà nói về Phật giáo thì Phật giáo Việt Nam là có 6 loại đạo giáo ừ. nên chính phủ Việt Nam rất dè chừng về chuyện này uh, because in Vietnam we have uh, the six religion mm. Ừ. so uh, that's why Vietnam government rất dè dặt là uh, sao confused, uh, confused oh. to uh, to give the permission còn nếu mà nói về thiền ứng dụng cho khoa học thì chính phủ hoàn toàn hoan nghênh if uh, meditation apply in science government uh, uh, support easily tức là phải biết cách làm việc thì rất là dễ uh, if we know the way uh, we easy to uh, teach the, the, the, open the retreat in Việt Nam nếu như mà mà con học thiệt tốt mà thầy dạy cho con con mở nha trang thì thực ra thầy bến giảng bất cứ lúc nào không cần phải xin phép gì hết. If uh, he can uh, practice meditation well and uh, chú hành thiền tốt rồi sao? Xong đó rồi là về báo cáo cái hội ở à, nha so Trang. he uh, after that he informed the associate in Nha Trang city. À. xong là nó đã có thêm mời thiền sư về để he want he would like to invite uh, Bante come Việt Nam and uh, teach ừ. meditation thì là họ sẽ thậm chí họ sang tận nơi họ mời về uh, so he uh, they uh, willing to uh, uh, associate the yeah, hmm. association leader or oh, what well, usually when he said that when he had good result in medicine with the side of So you come back to make a report or inform to the association, association in each hometown. So that time they uh, uh, easy to accept oh. even they want to come with us anytime. Oh. Cho nên những người mà không làm trong Association means the center organization. Oh. Organization. Of the city. Cho nên chị Thảo chị không biết, không biết cách cho nên là rất là khó khăn, rất là tốn tiền mình cứ nhập hẳn cái tiền mình vô cái khổ vào dễ như thế này chúng tôi đi số không cần phải chính phủ làm gì because he worked in the government before so he know the way wow. he said à, nhập vào à, chú nói nhập vào mình cứ nhập vào trong cái hồ đó nhập hồ khoa học trẻ của thành phố mình cứ nhập thiền vào nhập nhập như mình nhập cái cái hồ thiền của mình vào cái cái, cái hồ mà gọi là khoa học trẻ thì mỗi một tỉnh thành phố thì đều có một hội này à. đây là cũng đây là, là biên chế tổ chức của nhà của chính phủ Việt Nam ừ. cho nên thiền cũng là một hoặc là thiền ví dụ yoga cũng là một à. yoga, yoga này à. thiền này rồi là, là ca hát múa thì đều là tổ chức quần chúng của chính phủ nếu mà cứ vô cái hội chính phủ này thì cái hoạt động tự nhiên ừ. mỗi một tỉnh nó có một cái hội không đúng là mỗi tỉnh có một nhưng mà toàn quốc đây là chính phủ quy định như vậy chứ mình dạ. biết rồi thì nó rất là dễ hết mà không biết là không cho học tỉnh có cái hội đó và thiền được nhập thì được cái siêu giống như mình hợp đồng với cái hội đó mình có phải hợp đồng mình vô đăng ký thẳng vô người của cửa đó luôn cái hội đó cũng kiểu hội khoa học đó hội khoa học trẻ để làm quá thiền ứng dụng trong khoa học ứng dụng thiền trong khoa học thì có, có những cái môn xích đó mà thiền là rất thoải mái không ờ. ai cấm gì nhưng mà trước khi ví dụ như là ừ thầy tới giảng thầy viết một cái đồ án thầy khiến như thế này này xong thì vâng. đưa cho cái vâng. ban hồ đó rồi hỏi xong muốn giảng thì làm sao thì sư không cần định gì nhiều cứ nói rằng là có hai Việt Nam có hai cách một là bút đàn hai là khoa học thầy hiểu rồi ờ, rất là dễ It's that uh, easier. À, Vietnam have a two way to uh, to open the retreat. One we follow the religion, one we follow the association, apply a uh, meditation in science. Also simple, no simple. Yeah, simple. simple. simple with someone they know information. With someone know information also only one way to religion. Uh, so I think government will take care for this religion purpose. Hmm? Yeah. Because many many religion. Mm. So it was the meditation because considered as a some uh, medicine is considered is uh, can apply in the science. So yoga in Vietnam also yoga the same idea. So practice in the the new science. That's why he said going away also they yeah, apply they can, can apply. Yeah. If they can apply, the that's one. So going also not emphasizing the religion. They emphasize only the yeah, yeah. religion. Only religion. Mm -hmm. So we people buy religion or by Mm. Because now uh, meditation is more popular. So if you don't have a time, this is now it's very beautiful. You see, uh, they call the very the most beautiful beach in Vietnam. It's in tourist city. Tourist oh, city. city. There's a time Mr. Rock can there, came, uh, take, the take part in the sea. <laughs> because he somehow need the beach. hit on, hit on the beach. So I can walk. Later forget to teach meditation. thì là trong cái theo theo quên được theo quên chủ đề này qua đây dạy thiền luôn đó <laughs> rồi à, chú mời thầy về rồi thư giãn luôn tại vì nha trang một vùng nổi tiếng về biển nhất việt nam thầy tắm biển thầy quên dạy thiền luôn ờ, on the the big beauty contest the big beauty contest organized in that in Hong from this world the universe so organized sometimes. Yeah. အဲ့ဒါဘူကောင်းနေကြတပည့်တို့စီမံတော့ရတယ် CTP resource အရှင်ပြချောက်လား CTP မှာလောက်တာလေတပည့်တို့ကခွေလောက်တော့လေ CTP မှာလောက်တာသူကပင်လေရဲ့အဝ CTP resource အဲ့ဒါကြတော့ meditation center တွေဘူကောင်းတယ်နော် CTP CTP ချင်ရမသိဘူးစက္ကန့်မှာရှိရှိရ Cycle line ထိုင်ရှိတယ် CTP 0လည်းလည်းကြီးတယ်သူပင်လည်းဝအဲ့ဒီဆိုင်ပေါ့။ beach လည်းကြီးတယ်။ပြီးတော့ hotel လို့ဟောခန်းမှလည်းရှိတယ်။လူတွေဆိုလည်းတက်တက်တက်တက်နေလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီတိုင်းကြီး။အော်ပါဆရာတော်တို့ဇနဲ့ဟာနေပြီးတော့ခက်ခက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ကောင်လဲငါတို့။အိုင်လန်လေးနဲ့ပုံမှားပြီးအဲ့ဒါသွားလုပ်တယ်လို့ဘာလို့ brother ကြီးဖန်တာ။လူလူပမာဦးတည်တယ်ဆိုရင်လူအနေအများပါမူ။အဲ့ဒီဆရာတော်ဒီနည်းမှာပေါ့ 可能是老祖先的，对吧？他看上的嘛，那要那要就是老祖爷，就是我是可能是老祖爷的。他是包了去的，我看你。có ba hôm mới có chuyện à. chủ ờ. về năm ngày nay, nay, ở xóm thì là bà hét làm luôn ai là người giấy chủ ví dụ như cân ví dụ như khóa nguyên bây giờ xóm một ngày bà tiền bà luôn nguyên cái đó luôn otonominya sidi bis banda seneng be badannya sidi bis banda sidi bis juga